بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Zülfası Müslümanı bu. Şevet'te bir რამოდენიმე სიტყვა თქვენთანაც ვისაუბრო. თქვენ ყველა თემზე მეტი იცით. მეური რამის თქმამიც არ შემიძლია. თუმცა რაც რომ ვიცით ერთ-ერთმანეთ შევახსენებთ და ეიქნება. გამჩენ ღმერთს დიდი მადლობა რომ მოგცა იმის უფლება, იმის საშუალება, იმის ნება, რომ ჩვენ დღეს ამ საღამოს ერთად მომიყარეთ თავი. დავჯექით და მას ვაბიძებთ. მის პეიღამბერ სალათუ სალამს ვიკითხავთ. ამისთვის გამჩენ ღმერთს მადლობა. ჩვენ მოწმენ ხალხი ვართ და წამს რომ გამჩენილი ღმერთი ერთადერთია მას მოზიარე არ გააჩნია ის ყოვლის მხედველია ყოვლის მსმენელია და ყოვლის შემძლეა წამს რომ მუჰამმად ალეისალათუ ვასალამი მისი შუამავალია და მისი ყულია ჩვენ წამს ასევე აახირეთის იმ ქვეყნის სიგვილის შემდეგაც ოცხლების ჯერავს რომ გარდაცვალების შემდეგ ჩვენ იმ ქვეყნიური ცხოვრება გველოდება. ჩვენ წამს და გვჯერავს, რომ ამ ქვეყანად ჩადენილი ყოველი ჩვენი საქმე იწერება. ან მარჯვენა მხარეს, ან მარცხენა მხარეს. ამაში ეჭვი არ ვისარებარი. აი ისიც გჯერავს, რომ ეს დაწერილი იმ ქვეყნად გამჩენილ ღმერთის წინაშე რომ წარსგებით უნდა მოგცენ ჩვენ დაგვიბრუნო ზოგიერთ მარჯვენა ხელში უნდა მისცენ ზოგიერთ მარცხენაში ზოგს წინიდან და მისცენ ზოგს უკნიდან გამჩენელმა ღმერთმა ჩვენ იმ ხალხის რიგებში გვამყოფოს რომლებიც რომ მარჯვენა ხელით ეიღებენ ამ დევთებს ამისათვის ჩვენ აქვე უნდა ვიბძოლოთ ამ საქმეს, რომ მარჯვენა ხელიდან ევღოთ. ჩვენ რომ ჯენნეთს გეუბნებთ, გიგვიხარდება, გულები სიხარულით გვევსება, თვალები გვიწყინავს, ოდესაც ჯენნეთს გეუბნებთ. ყველა ჩვენგანს არ არსებობს ისეთი ადამიანი, რომელსაც რომ ჯენნეთში შესვლის იმედი არ ქონდეს. ყველა ჩვენგანს იმის იმედი გვაქვს. ვისაც რომ რწმენა აქვს ამ ყველაფრისა რაც რომ მე ჩამოვთვალე ამ ყველაფრის რწმენა ვისაც აქვს სულ ყველას იმის იმედი აქვს თუმცა აბა ერთი დაუფიქრეთ ჩვენ სამისო რა გავაკეთეთ რა გავაკეთეთ ეხლა რომ ვიღაცამ რომ თქვას რომ მე წელს 100 კილო картоფის თესლი დავთესი და იქედან ველი 5 ტონა картоფილსო. რას ვიტყვით? რას ვიტყვით ამ ფერადამით? მოა აა ე ჩვენ რომ ყველა ყველა ჩვენგანი მლოცავით, კითხავით, ულოცავით, უმარხავით, მსმელით, სულ ყველას იმის იმედი აქვს რომ ჯენეთში შევალთ. მარა ჩვენ გაგეთებულ საქმე რაფერი იქნება? ანუ ჩვენ ყველა ჩვენგანმა მე არ ვის გაგეთებულ საქმე არ ვიცი თქვენი, არც თქვენ ჩვენი გაგეთებული საქმე არ იცით. ყველა საკუთარ გულებში ჩამოვიხედოთ და აუწონ დაუწონოთ, გავაკონტროლოთ. რომ ჩვენს მიერ გაკეთებული იბადეთები, ჩვენს მიერ გაკეთებული ყოველი საქმე საკმარისი არის თუ არა ჯენნეთის მოსაგებად. ანუ ეს რას რას ნიშნავს? მარტო ჯენნეთში წასვლის სურვილი და იმის იმედი არ გმარ. ამისთვის რაღაცის გაკეთება არის საჭირო. ეს მუბარეკი რამაზნის თوارეც სწორედ მაგისთვის არის. რომ ამ დროს მადლი უფრო მეტია. ერთ გაკეთებულზე 10 მადლი იწერება. და უფრო მეტიც. ერთ გაკეთებულ საქმეზე. გამჩენელმა ღმერთმა ამ მუბარეკ თვარეში ბევრი იბადეთები ნასები გაგვიხადოს. ოღონდ მისთვის მისაღები, რომელსაც რომ ყაბულს გახდეს ისეთი იბადეთი. გამჩენება ღმერთმა ყველა ჩვენგანს ნასიბი გაგვიხადოს. და იმ ქვეყნად ამელ დეფტერის მარჯვენა ხელიდან ამღებთა შორის გამყოფოს ჩვენც. ჩვენ წამს რომ მუჰამმედ ალეისალათუ ვესალამი ალლაჰის შუამავალია და მისი ყულია. რომელიც ალლაჰმა რისთვის გამოგვიგზავნა ჩვენ იმისთვის რომ ეს სწორი გზა ესწავლებია ჩვენთვის ამ სწორ გზაზე დაეყენებია ჩვენი თავი და სად რა უნდა გაგვიკეთებია ეს ესწავლებია ჩვენთვის მუჰამედ ალეისალათუ ვესალამი ძანებს რომ მე თქვენთვის არ გამომიტოვებია ისეთი რამე რაც რომ თქვენ ჯენნეთზე დაგაახლოებს იმ ფერი რაც ხარმე თქვენ თვითონ არ გამომიტევია უთქმელი ყველა ფერი გითხარით რაც ხარ ჯენნეთზე და გაახლებს ასევე რაც რომ ჯენნემთან და გაახლებს იმ ფერი რამეც უგძალავი არ გამომიტევია სულ ყველა ფერი აგიგზალებთ თქვენ ანუ ეს რას ნიშნავს შუამავლის სუნნეთშიც სუნნეთში სულ ყველა ფერი აღწერილია ჩვენს ცხოვრებაში რასაც გადავეყრებით საჰაბები, როდესაც შუამავალს ყველა ნაბიჯზე, ყველა სიტყვაზე შუამავალს უჯერიდნენ, ყველაფერს ისე ასრულებდნენ შუამავალს, რომ შუამავალი ასწავლიდა პურწმუნოები, მუშრიკები ამას ვერ იტანდნენ. და ერთ-ერთმა გაცინვით ასე უთხრა საჰაბებს, რომ მუჰამმედი თქვენ ყველა ჩი შესაძლოა გასწავლისო ვითომ წამოცინოს ძავემო ოთხეს დიახ იმასაც გვასწავლისო ჩვენი მარჯვენა ფეხი მარცხენა ფეხი შევდივართ მარჯვენაით გამოვდივართ იქ რა ფერ უნდა გავსუფთავდეთ იმასაც გვასწავლოს ანუ ეს რას ნიშნავს ამ ჩვენ მუბარეკ დინში სუ ყველაფერი არის აღწერილი ვალეთი როგორ უნდა მოიქცეთ ის იქ მისლამდეც კი ცარიელი არაფერი არ გამოვტოვებია ალჰამდულილა მას ძალიანი არაფერი არ გამოიტოვებია. ჩვენ ჩვენზე რა არის დარჩენილი? ჩვენზე მარტო იმის შესწავლა და იმაზე მიყოლა. სხვა მეტი არაფერი არ არის ჩვენზე დარჩენილი. დანარჩენი სულ ყველაფერი თვითონ უნაკლოდ და ყველაზე ლამაზი ფორმით გააკეთა და დაგვიტოვა ჩვენ. შომოლე ალისალათუ ვასალამ ზანებს რომ მე თქვენ ორ ამანეთს გიტოვებთ ორ ამანეთს სორგზას არა ცილდებით მანამ სანამ იმ ორ ამანეთს ჭიდრო ჩაეჭიდებით ეს ორი ამანეთი არის პირველი გამჩენელი ღმერთის წიგნი ყურანი მეორე მუჰამმედ ალეისალათუ ვესალამის სუნნეთი ამ ორ ამანეთს რამდენადაც უფრო მეტად ჩავეჭიდებით რამდენადაც უფრო მეტი ზედმიწევნით მიუყვებით მით უფრო სწორ გზაზე ვიქნებით ჩვენ და იმ სწორ გზას ჩვენ ვერავინ და ვერაფერი ვერ აგვაცდენს ეს არის ისლამის გზა რომელზეც რომ გამჩენელ ღმერთი რაზი ჩვენ სწორედ მაგისტვის ვიბძვით მაგისტვის წვალობთ ამ ცივ ღამეში მაგისტვის მოведით აქა რომ გამჩენელი ღმერთი ჩვენიდან რაზი იყოს. ამის წმენა, ამის სურვილი რომ არ გქონებოდა, ჩვენ არც ერთი აქ არ მოვიდოდით. ჩვენ აქ არც ერთი არ მოვიდოდით. ალჰამდულილა. გამჩენელი ღმერთი დიმადლობა, რომ ჩვენ ამის წმენა მოგცა. ესე ძალიან დიდი ნიომეთია. გამჩენელი ღმერთიდან. ამის წმენა რომ მოგცა. ეს ყველას ნასიბი არ ხდება. აქ რამოდენიმე თითებზე რომ დავთვალოთ, თითებზე ჩამოსათვალე არის ჩვენი რიცხვი. ის იმდენად ცოტა ვართ. გარეთ უფრო მეტი ხალხი არის. თუმცა იმ ხალხს აქ მოსვლა ნასიბი არ გაუხდა. ჯერ იმის იმანი არ გაუხდა ნასიბი, რომ მისმა იმანმა ასე ძალით წამეიყვანოს ახა მეორედ აქ მოსვლა. ანუ აქ მომსვლელი ხალხი მართლაც რომ გამჩენელი ღმერთის მიერ დაჯილდოებული ხალხი არის. ზენაისი ალლაჰი სუბჰანაჰუ ვეთაალა თავის წმინდა წიგნში ბრძანებს რომ მე ჯინები და ადამიანები მხოლოდ იმისთვის გავაჩინე რომ მე თაყვანი მცენ. იმათიდან მე არც საჭმელს ვითხოვ, არც სასმელს. მხოლოდ და მხოლოდ იბადეთი მიკეთონ თაყვანი მცენ. ამას ბრძანებს. ანუ ჩვენი არსებობის, ჩვენი გაჩენის მიზანი გამჩენელი ღმერთის ღმერთად ცნობა და მასზე დამორჩილება, მასზე თაყვანის ცემა არის. გამჩენელმა ღმერთმა ყველა ჩვენგანს მასზე უნაკლოდ მორჩილება და მასზე თაყვანის ცემა ნასიბი გაგვიხადოს. ამაზე უფრო დიდი ამაზე უფრო ძვირფასი ნიამეთი არ არსებობს. ყველაზე უფრო ძვირფასი ნიამეთი რაც ჩვენ გამჩენენ ღმერთისგან მიგვიღია არის იმანი. იმის საპირისპიროდ ყველაზე უფრო დიდი უბედურება რაც კი შეიძლება ადამიანს თავს დაატყდეს ეს არის ურწმუნოების უბედურება. ანუ ყველაზე დიდი უბედურება ის არის, როდესაც ადამიანს გულში რწმენა არ ექნება. ჩვენ მუჰამმად ალეისალათუ ვესალამის გზის გამაგზელებლები ვართ რომლებსაც რომ ეს თვალეთ არ გვინახავს მისი ხმაყურით არ გაგვიგონია ჩვენი ხელით მას არ შევხებიოთ ჩვენ შორის ძალიან დიდი დროის მონაკვეთი არსებობს თუმცა ჩვენ მაინც მისი გწავს და ჩვენ ანუ ამ დროის მუსლიმანებს რომლებიც რომ ასეთ პირობებში მას ირწმუნებს და მისი სუნნეთის მიმდევრები იქნებიან იმათ ისინი ჩემი ძმები იქნებიან პეღამბერ ალეისალათუ ვასალამ ზანებს იქ ყოფმა საჰაბეებმა როდესაც კითხეს რომ ე ალლაჰის შუამავალო ჩვენ ვინ ვართ თქვენ ჩემი მეგობრები ხართ მაგრამ თქვენ მე მხედავთ ჩემი გესმიათ მაგრამ ის ხალხი იმფერი ხალხი იქნებიან რომ მე ვერ დამინახავენ მე ვერ მოვესწრები ჩემსა და მათ შორის ძალიან დიდი დრო იქნება გასული ჩემი ხმა ჩემ ხმას მათი ყურები ვერ გაიგონებენ თუმცა ისინი მაინც მткиცეთ იწმუნებენ ჩემს ჩემს სუნნეთებს ისლამს ჩემს დანაბარ დანაბარებ ანდერც უნაკლოდ შეასრულებენ აი ეს ხალხი ჩემი ძმები იქნებიან. მუჰამმად ალეისალათუ ვასალამ ზალებს. გამჩენელმა ღმერთმა მასთან ერთად ჯენნეთი ნასიბი გაგვიხატა. მასთან ერთად კევსერის ტბასთან აა თავშეყრა ნასიბი გაგვიხატოს. გამჩენელმა ღმერთმა მისი შეფარდი ნასიბი გაგვიხატოს. ამაზე უფრო ძვირფასი მორწმუნეს არაფერი არ გააჩნია. როდესაც თავს მოვიყრით ორი კაცი, სამი კაცი იქნება თუ ოთხი კაცი, თუ უფრო მეტი არ აქვს მნიშვნელობა, რა თემაზეც არ უნდა ვსაუბრობდეთ. ამ ქვეყნიურზე თუ იმ ქვეყნიურზე. ყოველთვის შევესაძოთ რომ გამჩენილ ღმერთი ვახსენოთ. გამჩენილ ღმერთის წიგნიდან ერთი აიეთი მაინც წევიკითხოთ და მუჰამმედ შომოს ალეისალათუ ვესალამს Allahumme salli Allahumme bariki მაინც ჩავგით. იმიტომ რომ სადაც რომ გამჩენენ ღმერთის აიეთი იკითხება იქ Allah'ის ანგელოზები მოდიან და იმ მეჯლის თვითონაც უერთდებიან. იქ ივსებიან თვითონაც. ეს ხალხი თუ დუას აგეთებენ, ისინიც აამინს ამბობენ. ის მელეიქები რაშობიან გამჩენენ ღმერთზე ვედრებია რომ გამჩენენ ღმერთო ეს შენი ლამაზი ყულები ერთად მოყრილან და შენ გადიდებენ ამიტომ შენ ამათ სოდვები აპატიე ამათ ჯენნეთი ნასიბი გაუხადე და სკავს დუას აკეთებენ ჩვენ შესახებ ისინი სადაც რომ ალლაჰს არ ვახსენებთ პეღამბერს სალათუ სალამს არ მოვ ვუკითხავთ იქ ისეთ მეძლისში შეიტანი მოა ანგელოზის ნაცვლად შეიტანი მოა იქ და შეიტანს რა პეტრონ გუხარდება ისე წარმართავს მათ საქმეს როდესაც ჩვენ ჩავითხავთ აუზბილლაჰი მინი შეიტანი რეჯიმ შეიტანი ხელათვე დატოვებს იქაურობას ის მე აქ ადგილი საქმე არ აქვს წავა იმის ნაცვლად ანგელოზები მოვლენი ამიტომ რასაკმეც არ უნდა იყოს რასაკმეც არ უნდა იყოს შეიძლება ვაჭრობის საქმე იყოს შეიძლება მგზავრობის საქმე იყოს ნებისმიერი საქმე არ არის აუცილებელი ჯამეში თავმოყრა თარავის ლოცვა ნამაზის ლოცვა ჯუმაზე ყოფნა ვაიზი არ არის აუცილებელი როდესაც თქვენ დავძებით რაღაც საქმის გადასაწყვეტა თქვა სოფლის საქმეა Han Vajrobi bi როდესაც ჩვენ დავждებით რაიმე საქმის გადასაწყვეტად ან რომელიმე თემაზე სასაუბროთ აუცილებლად ჯერ გამჩენილ ღმერთს მადლობა შევწიროთ ჩვენ ღმერთი ვადიდოთ შემოვალ ალეისალათუ ესალამს სალათ სალამი უკითხოთ ამის შემდეგ გადავიდეთ ჩვენ საქმეზე ანუ Arnold Fat. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. ერთი ორი აიეთი დავიკითხოთ. ან მოკლე სურა იხლასი იქნება, ფელეყი იქნება თუ ნასი იქნება. რის შედეგადაც იქიდან შეიტანი ჩვენ გაგშორდება მისი მელეიქები ანგელოზები მოვლენ. ერთ სადოთ ამ ფეიჯს და ჩავატაროთ. და ნახოთ რანაირი ბერეკეთიანი იქნება ჩვენი ჩვენს მიერ ის საქმე, გადაწყვეტილი საქმე. რანაირი ხეირიანი იქნება, რომელსაც რომ რომელზეც გამჩენილი ღმერთიც კმაყოფილი იქნება და ჩვენც კმაყოფილი ვიქნებით.